Добро, нова година. Знаете, обично сите сведуваат сметки, разгледуваат старата година, како поминале таа стара година. Има ли нешто што треба да се менува, ако станува збор за фирма, ако била успешна, да биде уште поуспешна, да освои нови пазари, да има поголем профит и така натаму. Ако станува збор за еве, студент, да да продолжи уште поуспешно во студиите, да, да, да заврши ако е при крај и така натаму. Секој нешто има, нешто планира и нешто сака да оствари во новата година. А, а што е со нас како христијани? Значи, ако ние се свртиме и погледнеме старата, веќе стара 2014 година, каде бевме, што направивме, колку направивме, како го правевме тоа што го правевме, една добра анализа да направиме и дали може би, како што мнози навелат, еве новата година треба да биде нов почеток. Така се вели меѓународот. Ако навистина сме ја промашиле, ако навистина во духовна смисла 2014 било промашување, на навистина е еве прилика да биде нов почеток 2015. Може би не е така, значи, дай Боже да не е така, тогаш новата година треба да биде година кога уште повеќе ќе ќе одиме нагоре, ќе бидеме насочени кон небесните нешта. Ќе напредуваме во духов, во духовна смисла, во духот. Тоа е она што е мислам најбитното, нели? Е сега ако навистина сме ја промашиле и ако треба да почнеме од почеток, ако ова треба да значи еден нов почеток, кој е првиот чекор со кој што треба да отпочнеме новата време? Дали ги се сетите? Значи, зборуваме во духовна смисла, нормално, заборавивме се. Иеко реторичко прашање, ми тоа е повели, а, кажи сестра Асанета. Амин. Фала на Бога. Така. Амин. Амин. А, а сетете да го кажа она вистинското. Најитна и најбитна потреба кај Божиот народ е будење. То се зборува на сестрелен вајд. Меѓутоа, Пак ќе кажам, за, и за будење, и во случај ако сме ја промашиле 2014, кој први очекува? Пак ќе цитирам Елен Вајт. Ако сте ја промашиле, тоа значи не сте ја твориле Божјата волја, кој знаеш, може би сте правиле гревови, може би, кој знаеш, сте ја промашиле целта, нали? тоа е и гревот, меѓу другото. Кршење на законот, меѓу тоа е промашување на целта. Првиот чекор е покаяние, без покаяние ние ке тапкаме во место. Покаянието е првиот чекор на враќање кон Бога. Еве и самата песна не велеше. Дојди, дојди. Господ не повикува, Господ е постојано тука, меѓутоа без покаяние нема мрдање. Првиот чекор е покаяние. Ако е потребно тоа, нормално. Има ли зашто да се каеме за минатата година? Па да, тоа, ние сме слаби човечки существа. Секојаш има нешто. Има ли што може да поправиме? Значи, секој нов почеток, ако е нов почеток, треба да стартува, да започне од почеток, а првиот чекор е покајанието. Токму во тој правец ќе отвориме во Лука 13 глава. <clears throat> Лука 13 глава, главата носи наслов, барем во овој превод, односно Пред се првиот дел од таа глава покаяние или погибел. И вистина друго нема. Ако човек не се покае, следи погибел. И еве, ќе читаме од првиот стих, иако не ми се битни овие први пет стиха, но да видиме во контекст. Во исто време дојдоа некои го известија за галилејците, чија крв пилат ја измеша со нивните жртви. Тој одговори им рече, Значи Исус им одговарал. Мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, па настрадаа така? Не ви велам, но ако не се покаете, сите ќе загинете така. По тој еден друг случај. Или мислите дека оние 18 души врз кои што падна силоамската кула и ги уби, и оние кои што загинаа со последниот малезиски авион лет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 и поработата не е завршена. Како завршува не знаеме, но факт е дека Лозарот измолил уште една година на милост. Господ ни дава уште една година на милост, а дали ќе биде година цела, тоа никој од нас не знае. Не знаеме дали таа година ќе не биде цела година, што ни е дадена на милост. И ние имаме посебни привилегии како оваа смоква. Значи, оваа не е онаа смоква по крепатот, која што Господ ја проколнала и се исушила, меѓутоа може да биде и таа. Или во крајен случај, ако не таа, тојаш следната година може би и оваа била исечена и фрлена во оган, затоа што дрвото кој што не дава плод, таму завршува. Значи, оваа смоква не е по крепатот, оваа смоква е на посебно третирано земјиште во лозије. Знаете лозето како се обработува. Значи, посебни прилики, посебни околности. Пазите, од нас, кој има поголеми и поубави околности за да, за да расте духовно? Нормално, ако случајот не е само во сабота, да слушаме проповед, тука и дома да си проучуваме. Сигурно некој од улица нема по, по, поголеми а, околности и поубави околности од нас за раст наѓубрена, ископана, дотерана, се, се што треба. И Исус, односно во случајот Господарот, ќе дојде за да побара плод и тоа трета година поред. Лисија колку сакаш. Значи, оддалеко изгледа совршено. Но тој се доближува, одблизу гледа. Знаете, некои некој човек и оддалеку кога ќе го видиш, веќе ти е јасно. А, но не е тоа случајот со христијанинот, затоа што христијанинот знае многу добро да се камуфлира со лисја, колку повеќе нема плодови, вистински плодови, тој уште поише лисја трупа и уште поише камуфлира за да изгледа во очите на другите дека е окей. Но кога ќе дојде Исус и ќе не погледне одблизу, Е тогаш се гледа дали имаме плод или немаме плод. Уште една година. И господарот рекол да ја сечеме. Што, нема фајде? Не, не само што нема плод, туку ја испоснува земјата, страдаат и другите околу таа смоква. Другите растенија, другите билки, еве, лозите може. Значи, ја црпи енергијата, а не дава плод, а од друга страна штети на другите. Но лозарот, во случајов, сигурно е Исус. Исус е тој кој што моли за милост пред Отецот. Вели, дай да ја оставим уште оваа година, ке најубрам пак, ке се грижам околу неја максимум, ке раскопам се што треба, а може би ке роди плод. Ако не роди, тоа ќе ја пресечеш бујнина. Друго нема. За дрво кое што не раѓа, дрвото се сече. Да се посетиме само, не е случайно овде што, што се спомнати три години, а, затоа што Исус е овде некаде на, во третата година од својата служба, кога оваа парабола ја кажува две и пол нека прилика. И сега зашто три и зашто четврта, нема да налегуваме во тоа, меѓутоа, може би добро да се спомне, Јован Крстител со пораката покајте се, зашто се доближи, приближи Божито царство. Знаете, тоа било неговата порака. Почнува со службата шест месеци пред Исус да почне со својата служба. Токму толку бил нели и поста за да потоа Исус со која порака продолжи. Еве, еве да прочитаме први во Матеј 3 глава за за Јован Крстител, Матеј 3 глава. Први стих. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска, велејки, вториот стих, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно ако читаме тамо 8 стих од иста глава, вели, затоа принесувајте плодови достојни на покаяние. Или десетиот, секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Сосема се вклопува оваа негова порака во оваа, во ова парабола, ова што разгледуваме денес. Исус продолжува со истата порака. Знаете, Јован Крстител многу брзо ќе заврши својата служба. Во четвртата глава од Матеј, значи следната глава, во 17 стих, откако нели тој е крштеван од Јован Крстител, зборувам за Исус, потоа Светиот Дух го води во пустината, кај што е кушан, Од 17 стих читаме, вели, од тогаш Исус почна да проповеда и да говори, покајте се, зашто Царството Небесно се приближи. Истата повека. Носете плодови достојни за покаяние, затоа што покаянието е првиот чекор за да бидете примени, за да бидеме примени од Господа. Уште една година е пред нас и до нас стои. Значи, не зависи тоа од тоа со што сме ја започнале, туку до нас стои каква ќе ни биде таа нова година. Можеме да ја прокоцкаме, можеме многу добро да ја искористиме за да постигнеме уште поголем раст или пак тоа да биде за нас нов почеток. Ја, ја спомнав, не она другата смоква по крепатот, која што Исус, всушност, значи, направил едно не секојдневно за него, не чудно дело, ја проколна смоквата. Но имало причина зашто тоа така било. Имаме во Копнежот на вековите еден, еден пасус кој што кажува всушност преку перото на Елен Вајт што сакал Исус да постигне. Оваа опомена вели е за сите времиња. Христовиот чин на проколнување на дрвото што го сторил со своја сила, стои како опомена за сите цркви и за сите христијани. Никој не може да живее според Божиот закон ако не им служи на другите. Меѓутоа има многу такви кои не живеат со милосрден, несебичен Христов живот. Некои што себе си се сметаат за одлични христијани, не сваќаат во што се состои службата на Бога. И вели понатаму тие размислуваат и проучуваат како да си, како да си угодат себе си. Тие се во центарот на, на, светот, на светот внимание. Времето има вредност за нив само ако можат да собираат за себе. Едноставно времето корисно го поминуваат само ако имаат некоја своја корист. Инако е промашено за нив. Во сите животни настани ова е нивна цел се што прават, целта им е да собираат за себе си. Тој е промашен живот, кога зборуваме за еден христијанин. Тие не им служат на другите, туку само на себе си. Бог ги создал да живеат во свет, во кој мора да се покаже несебична служба. Тој е одредил на секој можен начин да им помагаат на своите ближни. Мегутоа, нивното јас е толку големо, што не може да видат ништо друго. Не се во врска со човештвото. Тие кои што живеат така сам, само за себе се слични на смоквата што имала убав надвршен изглед, но била без род. И наведом покажува совршенство, лисија, убаво дрво, меѓутоа плодови нема. Тие се придружуваат кон формата на побожноста, но без покаяние, внимавајте, значи без покаяние или вера. Божиот закон го почитуваат со зборови, но не им, но не им достига послушност. Зборуваат, но не прават. Во проклетството изречено на смоквеното дрво Христос покажал колку е одвратно во неговите очи ова напразно претворање. Глумење, може да кажем. Тој изјавува дека оној кој што греши јавно е помалку виновен од оној кој што му служи на Бога по име, значи е номинален христијанин, а не раја никаков род на негова слава. Значи, наистина, новата година треба да биде нов почеток и треба да почне со покаяние. Сите ние сме слаби. Рековме предконно, сите имаме за што да се каеме, кој ќе погледнеме во минатата година. Никој од нас не е совршен. Ако сега отвориме во 10 глава, ако може би овој дел од темата не беше за вас конкретно, или за мене, пред се е за мене, па понатаму до последниот, ако може би ова не беше за вас, ако може би вам годината не би била промашена, значи ако вам целта во 2015 е за да напредувате уште повеќе во духовноста, тоаш може би овој вториот дел ќе биде за вас. Отвараме во Лука 10 глава, таму на крајот последните неколку стика, прв пат Исус со своите ученици ќе дојде во домот на Марта, Марија и Лазар. Ова го нагласувам прв пат, Исус доаѓа во нивниот дом. А знаеме дека после тоа многу често навреќал. Зошто? Затоа што многу му било убаво таму. Имало, а, Елен Вајд вели, внимателни слушатели. И Марта, и Марија, и Лазар биле внимателни слушатели. Но имаме овде една сцена. Значи Исус доаѓа прв пат. Сите слушале за него, и Марта, и Марија, и Лазар чуле за него. И што се случувало во неговата служба? И кога одеа, се мисли на учениците, значи комплет со Исус, влезе во едно село, некоја жена влезе во едно село. Кое село е? Витанија. се извинувам, значи, не, спом, не спомнав, реков последните, ама од 38, од 38 стих во 10 глава Лука. Некоја жена по име Марта го прими во својот дом, значи Марта е таа која што го прима Исуса.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 И мора приоритетот секојаш да биде прв, да биде најважен. Што е најважното од оваа порека? Што сака Исус да ни порача? Дали Марта правила нешто лошо? Нема правејќи го тоа добро, дури и добро ако правиш, можеш да го изоставиш оној првиот дел кој што е најбитниот, да клечиш покрај Исусовите нози и да учиш од Него. Па ако не гледаме на Христа, ако не учиме од, од Христа, па, па што? Кај ќе ни биде крајот? Можете да правите ви еден куп добри дела, но не знам, не велам дека Марта ги правила, не знам од која мотивација имала, чисти мотиви, сигурно, меѓутоа, прашање е до нас, од, какви, од каква мотивација ги правиме делата, што ги правиме. Тоа се запишува. Значи, таа се осврнала на тоа, ете да сготви нешто, што и нормално за една домакика, нели, ете, доаѓа Исус, ама прва доаѓа Исус кај неа, кај нив. И Исус сакал да им обрне внимание, да им обрне внимание пред се неизе, дека Она што Марија го прави она вистинското. Значи, не е, знаете, може би ова е полука и за нас самите, кога ете, некоја се посетуваме по домовите, да не ни е првенствено јадењето, па не знам, па дружењето на маса, туку дружењето во молитва, во проучување покрај Исусовите нозе, да се поучуваме и да учиме од Христа. Тоа е најважното. Джабе не рекол Исус во гората на блаженството во Мате 6.33, што прво треба да бараме? Божето царство и неговата правда, А се друго ќе се додаде. Тоа би, треба да ни биде прво и првенствено во ова 2015 година. И секојаш понатаму, нормално. Че Марта не правила ништо лошо, меѓутоа ги измешала некако работите. И е што вели Елен Вајд, тоа е едно што и било потребно на Марта бил благиот дух на преданост, подлабока грижа за духовно напредување. Нема ништо побитно од ова. Се е добро да напредуваме во било кој план. Се е добро, меѓутоа, ако не напредуваме духовно, што фајде од тоа тоа? Затоа што сето она во кое што друго напредуваме, се е минливо. Освен ова, ово е вечно. Овој дел нема да и се одземе, веле Исус на, на Марта, мислејќи на Марија. Што направила Марија, значи. Требало помолку да се грижи за поминливото, а повеќе за она што трае вечно. Што треба да не биде приоритет во оваа 2015 година? Се е потребно, знаете, живееме во едно обшество, во една ситуација во Македонија, каде што а, ете, мнозина од граѓаните, по најголемиот процент, едве преживуваат и нормално е сме натоварени со грижи како тоа. До пари, како да се преживе едноставно. Но не е тоа, най, не е тоа најважното. Ајде, ви требаат пари, да, точно, за да преживеете во овој живот, ама што ако го изгубите вечниот? Ништо, джабе. Значи, треба помалку да се грижиме за поминливото, а повеќе за она што трае вечно. Тоа треба да мине на прво место. Тоа е пораката од овој случај со Марта и Марија. Ако не бил случај, може би Исус ќе кажел една нова парабола. Но еве имаме конкретен случај од кој што може да се поучиме. Исус сака да ги поучи своите деца да искористат, да искористат секоја прилика за да го стекнат ова знаење што ќе ги стори мудри за спасение. А еве, учувавме за тоа која е битна мудроста и знаењето. На Христовото дело му се потребни промислени енергични работници. Постои широко поле за марти, Значи, потребни ни се и марти. Постои широко поле за марти со нивната ревност за делотворна верска работа. Меѓутоа, тие марти, најпрво нека седнат заедно со Марија крај Исусовите нозе. Еве што, значи, прво, па второ. Не наопаку. Трудолюбивоста, точноста и силата, сето тоа е многу добро, Нека бидат посветени со Христовата милост. Значи, се што правиме треба да биде посветено со Христовата милост. Зашто може да имаме многу различни мотивации зашто правиме нешто. Видите, овде, интересно што Марија овде коленичи пред Исусовите нозе. Ја би рекол дека вистинскиот христијанин ке клекни и коленичи само пред Исусовите нозе, пред ничи и други. И ако прави нешто, треба да прави за Христа пред се, нормално, правијќи му на ближниот, му и на Христа. И, и трудолюбивоста е потребна, и точноста, што во последно време многу-многу ја немаме. И силата, силата од Бога, се е добро, мегуто сето тоа треба да биде посветено со Христовата милост, па тогаш вели цитатот «Животот ќе биде непобедлива сила за добро». Марта, да се осрнеме малко уште на Марта, значи, потребни се такви енергични работници, како што вели цитатот, но, ете, сакала да му се допадне на Христа, да му, задов... да му удоволи на Христа. Но Може би ние некој се обидуваме, ама Господ не сака со вечна љубов. Што можеме ние плюс да направиме за да му се допаднеме нешто повеќе? Ништо. Тој не сака и, и онака не сака. И сака да почнеме одново, ако сме промашили 2014 да почнеме на колена, да почнеме со покаяние, а ако пак добро оди во нашиот духовен живот, тогаш да гледаме да не свртиме во 2015 во друг колосек, односно да знаеме што ни е приоритет. Пак ќе кажам, пуката е јасна. Коленичење пред Исусовите нозе. Учење од него. Знаете, Павле ќе каже самиот дека на колена пред Гамалил бил воспитан. Што е воспитување? Зборувавме за воспитувањето. Најбитното воспитување е тоа што ќе го добиеме. Што е многу повредно од било кое сребро, било кое злато и сето она што е минливо. Дори и за да вистински се покаеме, треба да имаме а, еден однос како Марија. Знаете оваа Марија што направила? Знаете ова Марија како се покајала. Знаете ова Марија како му возвратила на Христа. Еве, тоа е, тоа е резултат на ова. Коленичење пред, пред Исуса, потребна е понизност. И би завршил со Ефесијаните, пета глава, како уште една порака од овој пат од перото на Павле, Како тоа да ја живееме ова 2015 година? И така внимавајте, пета глава Ефесијаните, од 15 стих читам. И така внимавајте грижливо како живеете, не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето зашто дните се зли. Овде би застанало. Живееме во зло време, во зли дни. Сите сме сведоци на тоа. А живееме во време пред самото Христово дајање. Ние сме една година сега пред, уште поблизо до Христовото дајање. Време, времето отчукува, времето се намалува и пораката е многу јасна. Треба да го искупуваме времето. А ние времето си го губиме да бидеме реални со многу глупости, а редко наоѓаме време да бидеме покрај нозете Исусови. Така не се искупува времето. Не е само да се дојде во црква и ова е одличен, одличен потек. Пала на Бога што, што гледаме многу лица овде и а, имајќи во предвид онаа предходна полука од Марта и Марија, пред се од Марија, треба, да, треба да имаме на ум колку што времето се доближува. Не треба да оставаме црква. Затоа што прво и првенство треба да не биде коленичење пред Исусовите нозе, односно полука од Него, Ја верувам дека тука и преку брат Зоран, и преку сите, сите што ќе се качат на катедра, зборува токму Господ и сите тие зборови се на изградба и за наше добро. Затоа што времето отчукува, ние треба да го искупуваме, да се подготвуваме. Затоа не бидете неразумни, продолжува текстот понатаму, туку разберете што е Господова волја. И не се пијанете со вино, во кое е разуздаността, туку полнете се со духот, Зборувајте се еден на друг со псалми, химни, со духовни песни, храбрете се, пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Благодарете му секој за се на Бога и на Таткото во името нашиот Господ Исус Христос. И интересно и 21 стих. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Бидете понизни. Еден кон друг. Возвишувајте се еден, кон, еден со друг И нека оваа 2015 навистина ни тргне на добро, нека сето она што ќе го правиме биде на слава и на прослава на Божито име. Да не бидеме себични. Пораката беше таа. Тоа одговара баш на она дрво на смоквата со зелени лисија. Да не бидеме само праведни, туку да коленичиме почесто и најчесто и секој, секој ден треба да опочнуваме буквално пред Исусовите нозе. Нека Господ не води и нека не чува и нека оваа 2015 наистина биде срекна и благословена за сите нас. Хвала му на Бога. Амин.